Yo, yo, yo! Subscribers, si Silakbot Stories, sigurado sa mga solid HTV positive natin pakinig ngayon. Memorize na memorize na po ninyo <laughs> ang intro natin. Kaya sige, rekta na tayo sa tatlong kwento na naririto ngayon at hawak-hawak na po ng inyong lingkod na si Red para sa subscribers Hilakbot Story segment ng HTV mula kina Engineer si Engineer, yan, <laughs> Engineer Azir na pinagbaliktad yung pangalan, si Darius at si Nancy, yan po ang ating pagkikwentuhan ngayong araw na ito. You're listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago yon, alam kong nakatutok na naman ang mga tenga ni na Caroline Polistico si Sofia Layug. Siya po ay nakikinig daw lagi kapag nagtutupi ng damit si na Jamaica Consuelo, naglilinis ng kanilang bahay si Wilfred Abenohar na lagi-lagi din pong nakatutok katulad ng kanyang anak na si Renzo Irvin Abenohar na 5 years old pero lagi daw po nakikinig. Pero sa lahat din po ha, pakiusap din po natin sa mga magulang o mga kung tito ka man o tita ka at mayroon tayong mga kasamang anak, please, minsan may mga tema po talaga, may mga stories tayo na hindi pang bata. So please, ano lang ha, uh, pag may disclaimer, alam nyo na, please, wag nyo na pong iparinig sa kanila, okay? Para mali, maliwanag at malinis naman yung <laughs> record natin. anyway, ito si Engineer, Engineer Azir. Ayan, sabi niya dito sa ating uh, ah, Sindak Stories 2008 at gmail.com Magandang araw daw po sa lahat ng ating mga tigapakinig at isa po siya sa mga crossover, nag-crossover mula sa Spotify patungo dito sa ating ah, channel. Uh, kung sa iba po ginagawa nilang pampatulog ang inyong mga kwento, ako naman po ay kabaliktaran sapagkat pampagising ko po ito kapag ako'y inaantok at nababagod at ah, nababagot pagsapit ng hapon sa trabaho. SKL sabi niya. So ito na nga. Ito po'y nangyari sa akin 4 uh, ah, four years ago. Tiga Zamboanga City po ako at lumawas lamang ng Maynila para mag-review at kalaunan mag-take ng board exams para sa geodetic engineers. First time ko rin po sa Maynila at nakasama ko po sa biyahe ang best friend at batchmate ko na maalam na sa lugar. So unang araw namin, naganap po kami ng dormitory sa Mayubelt at bago matapos ang araw, nakahanap po kami ng mura at pasok sa budget na tutuluyan for 4 months. Sa totoo lang, ang first impression ko sa dorm na iyon ay madilim kahit may ilaw. Medyo mabigat sa pakiramdam ang ambience pero hindi ko naman masyadong iniisip yung paranormal or supernatural na aspect kasi focus o focus na focus po ako sa goal ko na para maipasa yung exam. So unang gabi, bandang alas 10 ng alas 10.30 na po yun. Nag-decide kami ng best friend ko na kumain sa isang fast food chain along recto na malapit sa UE. Ang location po ng dorm namin ay walking distance lang sa San Sebastian Church at nakalimutan ko ang street pero parang Bilibid Viejo daw Oo, uh, kung kung yung church guys ha, ah, sa church parang Oo, Bilibid Viejo Street yun kung hindi ako nagkakamali. Kasi pag magpapass by ka papapunta doon, nasa may uh, Legarda, kung hindi ako nagkakamali, Legarda na yun eh. Kasi minsan na papaikot din po tayo dyan, lalo na doon sa binanggit niyang uh, university. So kapag uh, umikot ka pa ng kaunti, nasa may um, FR Hidalgo ka na, parang ganun. Oh, anyway, uh, malapit lang daw doon yung dorm nila though hindi naman niya sinabi kung saan talaga pero ito na nga. So after daw nilang kumain, bumalik na sila bago sumapit ng curfew ng dorm. Parang 11pm nung time na iyon nung nag-doorbell na kami kasi sarado na yung gate. So habang hinihintay ang landlady na buksan yung gate, syempre kwentuhan kami ng kwentuhan ng best friend ko. Bali face to face ang position namin noon ako ang ah, naka-face doon sa o nakaharap sa road, sa road. Tapos siya naman ay facing sa gate ng dorm. Nagulat na lang ako nang biglang nagpanik yung best friend ko na may bakas ng takot sa mukha niya at, nakata- at nakatingin po siya sa likod ko. Tinanong ko kung bakit pero nauutal-utal siyang sumagot at sabi may nakita daw siya. Tinanong ko naman kung ano yung nakita niya pero ayaw niyang sabihin. Hanggang sa biglang lumamig at tumayo ang mga balahibo ko at doon na rin ako natakot. Sakto naman at may nagbukas na ng gate at pumasok na rin po kami. Not until two months after. Nawala na nga sa isip ko pero bigla na naman pong, bigla ko na namang naalala siya bigla parang naulit. Bigla na naman siyang naalala bigla. <laughs> ulitin ko, ulitin ko ha. Uh, bigla ko na naman siyang naalala. So mga 1pm, nasa loob na kami ng kwarto at tinanong ko siya kung ano ba talaga yung nakita niya. Hindi pa kasi niya sinasabi sa akin kung ano yung nakita niya nung first night namin at talagang pinilit ko. Ang sabi niya, may nakita daw siyang babae sa likuran ko at duguan ng muka. Yun lamang daw po at sana'y na-enjoy daw natin yung kanyang syempre pagbabahagi ng karanasan at uh, ladies dormitory daw ito at napag-alaman ko na dun sa napag-alaman namin sa mga matagal na ring dormers doon may mga talagang nagpaparamdam daw sabi niya. Fortunately, wala naman po akong na-experience kahit na the usual or the usual na tulog namin ay 4am at nag-overnight po kami sa review. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi si uh, Engineer Azir. Riza talaga to eh, pinagbaliktad niya. Pero kumusta kaya? Sana nabigyan mo kami ng update. Kumusta yung naging reviewan nyo? At lalong-lalo na kung ano na ba, pasado na ba sa board exams? Baka may pa-cheeseburger naman dyan. <laughs> <laughs> o oh, kaya, mas maganda may pakape ni Lola Trinidad naman dyan, no? Oh, di ba? Order na sa Shopee, di ba? Sa HTV merch at sa ating bukas na bukas na TikTok shop. Ganon din po yung pangalan, HTV merch. Pwede kayong mag-order dun, guys. Check nyo na lang yung iba't iba mga flavors dahil baka sabihin nyo masyado na akong bias sa flavors tapos hindi nyo pala gusto yung, di ba, yung lasa na nalalasahan kong para sa akin ay eh, masarap. So, marami pa pong flavors dun, guys. I-check out muna yung nais mong uh, itry. Pero sabi ko sa inyo, Kape ni Lola Trinidad, must try po yan kahit ano pa man. Ang, syempre, yung flavor na nandyan at available sa ating HTV merch. Okay? So maraming maraming salamat po. Syempre sa walang sawa na pag tutok dito syempre sa SHS at sa pag-order ninyo, pag-check out ng mga items natin sa HTV merch. Next story naman mula po kay Darius at isa rin po siya sa mga Spotify listeners po natin at ganun din nag-crossover mula po doon na dito ngayon sa YT tulad nga po ng lagi kong sinasabi para sa mga updated at mga latest na stories dito po tayo sa YT muna guys ha para po nang sa ganun ay hindi po tayo magkabiglaan baka mamaya meron di ba mamaya sabihin nyo, hindi pa na-update yung ano, ganyan, ganyan. So, ilang beses ko na po nabanggit ito. Well, anyway, ito na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nangyari po ito nung elementary pa lamang po ako at nagsimula po ito nung isang gabi nang matutulog na ako. Sa himbing ng tulog kong iyon, Sir Red, ay nanaginip ako na may humahabol daw sa akin. Hindi ko mawari kung anong klase pero hinahabol daw ako ng isang elemento. Nagising ako sa pagkakatulog at bigla po akong tumakbo papakyat sa third floor ng bahay namin. Yung bahay po kasi namin ay magkakadikit lamang kaya nagawa ko pong mag-over the bako doon sa kapitbahay namin na may terrace din at doon ako nagtago pero kita ko pa din po yung pintuan sa taas. Sa pagtingin ko sa pinto, nakita ko po ang isang anino na sobrang laki at lagpas yung ulo niya sa taas ng pintuan. Hindi ko po nakita kung anong klaseng nilalang yun basta't nandun lang po siya sa pinto ngunit nakaharap sa akin. Tinakpan ko ang mga mata ko at ilang segundo, ilang segundo pagbukas ko ng mga mata ko ay nawala na po yung anino. Kinabukasan ng gabi, na naginip ulit ako na hinahabol ako. Pero nung nagising po ako ay nasa labas na po ako tumakbo o sa labas na po ako tumakbo at nagpaikot-ikot sa subdivision nang hindi alam saan patungo hanggang sa napagod ako't umupo sa park. Alam kong madaling araw na siya noon pero may nakita akong bata sa park. Nakuupo lang siya at sa hindi malamang dahilan ay tinabihan ko siya. Lumingon siya sa akin at nagtanong. May hinihintay ka din ba? Hindi ko mawari kung tao ba yung kausap ko o multo since parang bukas ang third eye ko noon dahil nga sa recent events na nangyari sa akin. Umiling na lamang ako habang naghihikahos sa katatakbo. Naghihikahos o baka humahangos. Humahangos. <laughs> anyway, uh, ganun pa man, uh, gets nyo na lang guys ano, anyway. So bigla pong may dumating na pulis dahil sa curfew at sinita ko. Ba't daw ako nasa labas? Tumakbo po ako ulit papauwi at nagtataka ako at nakaupo pa din yung bata sa bench. Pagdating ko sa kanto sa gawi sa amin ay nakita ko ang nanay ko na tila ako'y hinahanap. Agad akong tumakbo at niyakap ko siya. Kinabukasan Nagpatawas kami sa isang albularyo at doon niya nakita na ako daw ay sinusunda ng isang tikbalang na nagambala ko daw nang minsang maglaro daw ako sa puno ng mangga. Panahon kasi po yun na mga mangga noon kaya inaakyat namin yung mga puno para mamitas at direktang kai kakainin na daw. Binigyan niya ako ng dalawang piraso ng bawang at pinaipit sa damit ko para daw mataboy ang nasabing elemento tila gumana dahil simula noon ay di na muli ako ginambala ng tikbalang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat uh, Darius sa iyong ibinahaging kwento dito sa ating subscribers si Lockbot Stories at ganoon na rin sa mga kung sakaling meron man din kayo na karanasan katulad kay Darius or masigit pa sabi natin ganon Isend lamang po yan sindakstories2008 at gmail.com at hindi po yan dapat isend sa Gcash. <laughs> Okay <laughs> sa, okay, sa tambunting. Ulitin ko po guys ha, nakababad na po ang email account natin sa video yung inyo nakikita ngayon. Naka ano na po yan, yan yung visual natin yan. At nasa description section na rin guys, pwede rin naman sa Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Mga regular na listeners po natin, mga talaga nag-aabang at nangungulit at nagkukulitan dyan sa ating premiere sa live chat. Maraming salamat mga silencers, mga silent listeners. Maraming maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga channel members. At abangan nyo lang ha na para may acknowledge ko kayo isa-isa soon. Kaya dapat ay kapit ka lang, kapit-kapit ka lang sa matigas at dapat ay himas pa rin sa madalas. <laughs> Third and last story naman po tayo guys. Ayoko naman po na ano, ayoko naman na mag-dream interpretation na naman po tayo since una kasing nabanggit dito ni Darius ay yung parang napapanaginipan nga daw niya na hinahabol daw siya ng isang elemento, something like that. Pero kasi di ba sabi ko nga sa inyo kapag may ganito ka daw panaginip, tanggalin natin sa scene yung tag dito yung pinatawas na siya at na uh, and then found out na uh, kapre ay hindi tikma lang sorry na tikma lang yung kanilang uh, ah, yung, yung lumabas doon sa 'di ba sa pagpapatawas niya <laughs> agulo mo kasi. <laughs> Kaya yun, di ba? Kaya tanggalin natin sa scene yun. Kung libawa daw hinahabol ka sa panaginip mo, it means na meron kang gustong takasan, meron kang gustong pag gustong taguan, ganun daw, 'di ba? Tapos pagharap mo halimbawa ganun ano na <laughs> <laughs> yung, yung pinagkakautangan mo na pala na panaginipan mo. Yan talaga literal. True to life na yun guys. Iba, ibang usapan na yun. <laughs> Anyway, third story para sa mga latecomers. Siyempre, nakahabol. At speaking ng habol, ito nga ang kwento po ng ating sender na si Nancy. And speaking ng habol, ito nga Hating Gabing Habulan ang kanyang title. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nangyari po ito sa Red sa bahay. Nagtitinda po kasi ng suman si mama at iba pang mga kakanin sa tuwing sumasapit ng umaga kaya sa gabi po'y tinutulungan namin siya ni Papa sa paghahanda. Ako po at si Mama ang nagbabalot sa dahon at ang Papa ko naman yung tigasalang at tigaluto nun. Nung time na iyon ay naabutan kami ng hating gabi sa paggawa po ng kakanin. Hinihintay na lang namin na maluto ang mga nakasalang kaya nagkwentuhan muna kami ni na Papa. Nang bigla po ako napatingin sa pinto na noon ay nakabukas. Ang pintong yun ay nakaharap sa bandang likod na may puno ah, na may mga puno ng nipa. Kasabay din ng paglingon ang pagdaan ng dalawang batang naghahabulan at nagtatawanan pa na parang enjoy na enjoy sa paglalaro. Siguro nasa bandang, oh, siguro 7 or 9 years old na yung mga batang iyon at isa pong lalaki, isang babae ang nakita ko. Lumabas ako para tingnan kung sino dahil na din sa pagtataka na hating gabi na e eh naglalaro pa rin po sila sa labas. Sinundan ko po yung dalawang bata na parabang niyayaya din nila ako pero nagulat po ako sa kamay na pumatong sa balikat ko. Si Papa at nasa likod ko na siya. Tinuro ko sa kanya yung mga batang nakita ko at sinundan ko pero nagulat ako dahil sobrang dilim ng paligid at nakarating na din pala ako sa isang ilog. Ito po yung ilog na kung saan parang nagsasalubong na o nagmimix na yung tubig dagat at tubig tabang. Alam niyo na yun guys ha, malalaki na kayo, na malayo na rin po sa mga kabahayan. Inaya ako ng papa kong umuwi at pagdating sa bahay, mahinahon po niya akong kinausap. Ang sabi, kapag sa ganong sitwasyon daw, iwasan kong pumuna ng kung anumang makikita kapag nasa kadiliman. Dahil kapag gabi, hindi daw hindi na lang tao ang nakatira o pagalagala sa lupa. Pinapanik ako ng mama ko sa kwarto at pinatulog na. Hubarin ko daw ang damit na sinuot ko at magpalit na agad ng panibago. Magdasal din daw ako bago matulog at wala naman din akong naramdamang takot na mga panahong iyon kundi marami akong tanong sa mga sinabi ng tatay ko. Ano yung ibig niyang sabihin? Pero kailangan ko na lang daw matulog o itulog daw yon sabi sa akin Sir Red dahil gigising pa nga kami ng maaga para maglako ng suman at iba pang kakanin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Si Nancy may pagka-slow. <laughs> Oh are you slow? <laughs> Are you crazy? Hindi totoo, di ba? Diyos ko naman, may nakita ngang bata, may ito si Nancy, tatanungin pa, ano kayang ibig sabihin? Diyos ko naman, Nancy! Ano, uy, gising! <laughs> Ito talaga si Nancy, what if uppercutting kita? <laughs> Hindi, pero slow, di ba? Eh alam mo na yon may elemento, may, kaya nga may hindi lang tao ang uh, ano sabi niya, hindi lang tao yung nakatira o pagalagala sa lupa. Tapos anong ibig niya sabihin? <laughs> <laughs> natawa lang ako doon. Hindi ko talaga, sorry, hindi ko ma-contain pero talagang, sorry Nancy ah, pero natawa lang ako sa, anong ibig niya sabihin? Siguro, ano, <laughs> ayoko mag-invento dito ng mga <laughs> senaryo. siguro magkakaroon, siguro baka pag alas stress na madaling araw, eh, bigla ka na lamang magiging punso dyan, mga ganun. yun ang ibig sabihin siguro ng tatay mo. Or, para to, to cut the story short, sabi nga nila, yun na, matulog ka na lang, baka mamaya ay naiengkanto ka lang at kailangan mong gumising na maaga bukas kasi maglalako pa kayo ng suman. Ganun yun, yun na siguro isipin mo. Siguro sabi natin, eh, nagpa-process pa sa kanya. Hindi pa niya siguro alam. <laughs> 'Di ba? Kanina-kanina ginagago ko lang si si Nancy tapos ngayon pinagtatanggol ko. Na. <laughs> Napaka bipolar. Malay mo lang 'di ba? Kasi talagang minsan mahirap i-process lalo na kung first time mo. Pero kasi dapat naman si natatay, hindi, sa bagay, hindi, magulo talaga ako ngayon. <laughs> Ayoko na. Hindi, tama na yun. Wag na mag-explain. Wag... <laughs> Dapat sana tama lang naman ginawa ni na tatay kasi nga 'di ba parang hindi matakot yung anak. Baka yun din yung isinaalang-alang nila, 'di ba? Pero kung sabi hindi lang tao, sino pa ba hayop, 'di ba? An- ano hindi lang tao ang tag dito, hindi lang tao ang gumagala at uh, naglalakad daw o kaya nakatira sa lupa. So ano ibig sabihin? Siyempre kung hindi tao, di hayop, bagay, ano, bulaklak, ganun. <laughs> Bulaklak ng sunflower, naglalakad dyan kada madaling. <laughs> Tapos nagsasalita. Oo, oh, mga ganun, di ba? Tapos sabi, sabihin sa'yo ng tatay mo, hindi mo pa ba nagets? Ibig sabihin may ibang nilalang na mga kasama tayo kapag ganong klasing, pag ganong kadiliman, kapag sumasapit ang dilim, kapag kumakagat ang dilim. Pero tay, Masakit po ba yung kagat ng dilim? <laughs> Dinagdagan pa niya yung katang. <laughs> Ewan ko sa'yo na. <laughs> masakit ba yung kagat ng dilim? Oo oh, anak, masakit talaga siya. Masakit na masakit. Para cute. Ayaw ko na nga. Sige na nga. Alis na nga tayo. Alis tayo dito. Bye. Bastos. Umalis agad. Maraming maraming salamat guys sa panibago na namang episode. Medyo natuwa lang ako sa last last story natin. At salamat din sa mga patuloy din po na nagtsatsaga sa ating segment. Huwag kayong mag-alala. Sa mga hindi pa nababasa, uh, may chance pa po naman. Huwag kayong mag-alala dyan. So please, standby lamang po at sana kayo guys ay huwag kayong bibitaw. Basta kapit lang talaga sa matigas at himas lang sa madulas. Di ba? Maraming maraming salamat po muli. Dahil kahit pa paano nawala yung stress ko sa third story natin dahil sa kaislowa ni Nancy, dapat may hashtag tayo. Hashtag Nancy, wag kang slow. Hashtag Nancy, what if suntukin kita? <laughs> <laughs> Masyadong minoriter. Thank you guys. Maraming maraming salamat. At sa mga channel members, regular nating listeners na patuloy na naaawa at nagtsatsaga po sa atin, <laughs> maraming salamat. At ganoon na rin sa lahat din po ng mga silent listeners. Patuloy lamang din po syempre sa pagtutok sa Lakbot 24-7 at sa mga brother YouTube channels po natin. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod nating SHS, Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.